Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ «2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կյանքի ճանապարհի շրջափակումից հետո Արցախում աշխատող բժիշկների մասնագիտական զարգացման ծրագրերը կազմակերպվում են հերավար ձևաչափով առաջատար մասնագետների ներգրավմամբ» մասնավորապես Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ Հայ օգնության ֆոնդի համագործակցության շրջանակներում 2023 թվականի մայիս ամսին կազմակերպվեց մանկաբուժության արդի հարցերի վերաբերյալ 6-օրյա դասընթաց, որին մասնակցեցին Արցախում աշխատող շուրջ 20 մանկաբույժներ։ Դրան հաջորդած 7-օրյա դասընթացն էլ ոչ վարակային հիվանդությունների կանխման եւ խորացված էլեկտրասրտագրության թեմայով էր, որն ամբողջությամբ ընդգրկեց առողջության պահպանման առաջնային օղակի մասնագետներին։ Օրերս էլ Հայ օգնության ֆոնդը Արաբկիր բժշկական կենտրոնի բուժքույրական թիմի հետ էր ձևավորել 15-օրյա դասընթաց հիվանդանոցների ավագ բուժքույրների համար, հաշվի առնելով նրանց կարևոր դերը հիվանդանոցներում բուժքույրական գործի ճիշտ կազմակերպման հարցում։ Վերջինս հատկապես կարևոր է արտակարգ իրավիճակներում։ Այդ իսկ պատճառով ծրագրի առաջնահերթ թիրախ են հանդիսանում Արցախի եւ Հայաստանի սահմանամերձ վայրերի հիվանդանոցներում աշխատող ավագ բուժքույրերը։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նշեց Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի խորհրդական հայօգնության ֆոնդի կողմից կազմակերպվող դասընթացի համակարգող Մայա Ազատյանը, ծրագիրը շարունակական է եւ անընդհատ նոր բաղադրիչներ է ընդգրկելու։ Արցախում աշխատող բժքույրերին մասնագիտական առավելագույն զարգացում ապահովելու նպատակով։ Thank you հայ օգնության ֆոնդը Արաքիլ բժշկական համալիրի հետ համատեղ մշակել է 15-օրյա վերապատրաստման դասընթաց։ 10 օրը կլինի գործնական, իսկ 5 օրը տեսական։ Հանքանավորության սահմաններում կփորձենք գործնական պարապմունքները կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության առաջատար կլինիկաներում։ Բոլոր այս դասընթացները կրեդիտավորված են եւ մասնակիցներին տրամադրվել են շարունակական մասնագիտական զարգացման վկայականը։ Հաշվի առնելով ավակ բուժքույրերի հակարևոր ներդրումը բուժքույրական գործի հիվանդանոցներում կազմակերպման հարցում նշված դասընթացների մասնակցում են նաեւ Արցախի սահմանամերջ շրջանների հիվանդանոցներում աշխատող բուժքույրերը։ Հրավար սկզբունքով Որն է այս ծրագրի առավելությունը եւ ինչ մասնագիտական գիտելիքներ են ստանալու բուժքույրերը, լսենք վերջիներիս կողմից տրվող այն հարցերի պատասխանները, որոնք հնչեցրեցին Արաբկիր բժշկական կենտրոնի բժիշկները տեսակապի միջոցով։ Կան հարցեր այս քեյսի վերաբերյալ։ Քեյսի վերաբերյալ չկա, բայց պրոֆիլակտիկա է վերաբերյալ բորելիոզի կա։ հա, Մենք էնդեմիկ օջախ ենք հաշվում, եւ պրոֆիլակտիկան մեր տարածաշրջանում պարտադիր է թե ոչ։ Որ դեպքերում է անհրաժեշտ պրոֆիլակտիկան, ուրեմն առաջինը, եթե մենք էնդեմիկ շրջան ենք եւ բարակվածությունը 20%-ից բարձր է։ Մեր երկրում չկա հաշվարկված, որ բարակվածությունը 20%-ից բարձր է այսինքն մենք էնդեմիկ ենք, բայց ոչ բարձր էնդեմիկության շրջան։ Երկրորդը, եթե տիզը մաշկի մեջ մնացել է առնվազն 36 ժամ, Այսինքն խայթելուց հետո 36 ժամ տիզը մնացել է մաշկի մեջ եւ հանելուց հետո 72 ժամ դեռ չի անցել։ Այսինքն եթե ինքը եկել է արդեն 7-8-րդ օրերին է, այլևս այդտեղ պրոֆիլակտիկայի մասին խոսք չկա այնտեղ արդեն հիվանդության զարգացման ռիսկերը շատ բարձր է։ Կամ եթե խայթեց ու հեռացվեց, ինքը ամենայն հավանականությամբ անգամ եթե վարակված տիզ է, չի հիվանդանա։ Այսինքն հստակ միջազգային ուղեցույցները դնում են այդպիսի հարց։ Եթե մաշկի մեջ դիզը մնացել է ոչ ավել, ոչ պակաս 36 ժամ եւ հանելուց 72 ժամից պակաս է, ուրեմն պրոֆիլակտիկ տրվում է 1 դոզա դոքսիցիկլինը 200 միլիգրամով եւ գիտեք որ դոքսիցիկլինը ունի միջև 8 տարեկանը հակացուցում երեխաներին 8 տարեկանից ցածր չեն տալի դոքսիցիկլին այդ դեպքում ամոքսիցիլին է տրվում բայց միջազգային ուղեցույցները խորհուրդ են տալի ավելի շատ հսկողություն եւ պրոֆիլակտիկայի նպատակով հակաբակտերիալը ավելի քիչ է կիրառվում, որովհետեւ գիտեք 98% դեպքերում չեն վարակվում, 2% է ընդամենը վարակվելու հավանականությունը եւ այդ մյուս 98 մարդուն տալ անտիբիոտիկ եւ անիմաստ իհարկե միջազգային ուղեցույցները ձեռնպահ են խորհուրդ տալիս մնալ։ Իսկ եթե հստակ մայրը չի կարող նշել, երբ է տզի խայթոցը եղել, տզի չափսերից ենք մենք ինչ որ ինֆորմացիա քաղում թե ոնց։ Հնարավոր չի, գիտեք, այդ դեպքերի համար սովորաբար մենք սահմանում ենք այդ երեխաներին հսկողություն եւ նայում ենք արդյոք օղակաձևերի թեմակը զարգանա թե ոչ։ Դուք գիտեք, որ գաղտնի շրջանը տևում է 3-ից 30 օր։ Մենք 30 օրվա ընթացքում իրենց հսկում ենք, ասում ենք, որ հանկարծ որևէ կարմրություն, տեղային ինչ-որ մի բան կնկատեք, անպայման տեղյակ պահեք։ Եթե որևէ գանգատ չի զարգանում, օղակաձև էրիտեմայի բացակայությունը չի հերքում լեշմանիոզը։ Այսինքն, եթե մենք արդեն անցավ 1 ամիս, մաքսիմալ ինկուբացիան անցավ, մենք մի հատ կարող ենք հետազոտել 1 շաբաթ հետո կա հակամարմին, չկա հակամարմին կամ անմիջապես հետո ՊՇՌ-ը հետազոտել։ Եթե չունենք հակամարմին, չունենք չունենք ՊՇՌ-ը, իհարկե ոչինչ անելու կարիք չկա, բայց միջազգային էլի մոտեցումներով իրենք ասում են, եթե չի զարգացել որևէ սիմպտոմատիկա, անի, անիմաստ է դեղորայքային բուժումը։ Եվ իհարկե կա մի մեթոդ նույնպես, ուրեմն տզին ՊՇՌ-ը հետազոտություն է արվում եւ բարակվածությունն է գնահատվում, արդյոք տիզը թեկուզ եւ երկու սուտկա մնացել է մաշկի մեջ, բայց բարակված տիզ չի։ Այդ դեպքում իհարկե ընդհանրապես անհանգ հանգստություն չկա, սրա հակառակ ծայրներ կա։ Եկարող հետի զվարակված է, բայց երեխան չհիվանդանա, ասում եմ 98% դեպքերում չի հիվանդանա։ Դրա համար անհատական է մոտեցումը։ Եթե տիզը երկար մնացել է մաշկի մոտ կամ հայտնի չի ինչքան է մնացել, հսկում ենք, անցավ իրեն մաքսիմալ ինկուբացիան արվում է հետազոտությունը, կա բորելիոզ, ստանում է բուժում, չկա բորելիոզ, ուրեմն բուժում չի արվում այնքան հազվադեպ է լինում, որ այսպիսի սիտուացիաներում հետո զարգանում է դրական արդյունք են ունենում հակամարմինների ավելի հաճախ օղակաձև էրիտեման են տեսնում եւ նույնիսկ անալիզի կարիք չի լինում։ Օղակը տեսանք միանգամից սկսում ենք բուժում։ Այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ անտիբիոտիկ ինչքան հնարավոր է ավել չօգտագործենք, որտեղ կունենանք դեղորայքակայուն շտամներ։ Եթե այնպեսի sense հատուկ դեպք է, որ դուք ենթադրում եք, որ երկարատև մնացել է մաշկի մեջ, տարածվածությունը բարձր է, մտքերը գնահատում եք, որ այո, հնարավոր է, որ լինի զարգացնի բորելիոզ եւ երեխայի տարիքն էլ թույլ է տալիս, այո, տվեք 1 դոզա, դա խնդիր չի բայց ոչ ռուտին ու բոլոր դեպքերին ու որպեսի պատկերացնեք հիմա այս սեզոնը կբացվի մեր կլինիկա օրական առնվածը 6-7 դեպք է դիմում տզի խայթոցով դուք պատկերացնում եք ես 365 օր օրը 7-8 մարդու անիմաս դոքսիցիկլին դամ ինչ ռեզիստենտ շտամների հետ մենք հետո գործենք ունենում Դրա համար սա միջազգային մոտեցում է, որ շատ հստակ ցուցումներով կա այս այս այս ցուցանիշները տվեք դոքսիցիկլինը չկա, ուրեմն նախընտրելի է վերահասկել։ Մեմ Արիարովնա, այս վերջում հոդված կար CDC, որ հանված էր արդեն հակացուցումը դոքսիցիկլինը մինչև 8 տարեկանների, քանի որ կարճատևեր ու բան ու 4 ու 4 միլիգրամ կիլոգրամով էր տևում։ Այո, 4 տարեկանից սկսած, բայց մինչև 4-ը միևնույնն է։ Մի նո 4 4 տարեկանից մինչև 8 տարեկանը հատուկ դե օրինակ Q10-ի ժամանակ կողմնակետ էր։ Մնացած դեպքերում իր կողմնակի էֆեկտները ամեն դեպքում կա եւ միանվագ սկսած 4 տարեկանից, եթե պրոֆիլակտիկ դոզա տալիս են, կարող են, բայց նաեւ դիտարկվում է գուցե եւ շուտով կլինի թույլտվությունը, որ ավելի վաղ տարիքում է, ուղակի փորձը չկա։ Եթե դուք հիշում եք, առաջ ուղեցույցերի մեջ գրված էր հստակ, որ ցիպրոֆլոքսացին, մոքսիֆլոքսացին վաղ տարիքում չի տրվում, միջև 18-ը նույնիսկ ինստրուկցիաներով, միջև հիմա է, բայց նաեւ դուք գիտեք, որ ուղեցույցների մեջ են շնորհազդիների վարման հենց առաջի օրվանից էլ կան այդ պրեպարատները։ Այսինքն ապացուցողական բազան դեռ այնքան շատ չի, որ մենք ծնված օրվանից տանք, բայց այո, արդեն առաջին ուղեցույցները դուրս են գալի, որ 4 տարեկանից կարող ենք պրոֆիլակտիկ 1 դոզան տալ։ Ու իհարկե Q10-ը դա այն բացառիկ հիվանդությունն է, որի ժամանակ 4 տարեկանից բուժումը նույնպես թույլատրվում է։ Այսինքն տևական երկու շաբաթանոց դոքսիցիկլինով բուժումը նկատի ունենալով իր ծանր։ Անցնենք հաջորդ դեպքին։ Երեխան 12 տարեկան է, դիմել է հիվանդան հիվանդանոց տենդով 30 աստիճան եւ ավել, հազով, կատարալ երևույթներով, կոնյուկտիվիտով եւ մաշկի ցանավորմամբ։ Ցանը տեսնում եք առաջի օրի հայտ է եկել դեմքի շրջանում, ապա իջել է Իրանի եւ վերջույթների վրա։ Ցանը խոշոր մակուլոպապուլոզ է եւ ունի միաձուլման հակում։ Անամնեզից երեխան ունի էպիլեպսիա, պատվաստումները ստացել է կանոնավոր, Արյան ընդհանուր քննությամբ ունի նորմալ ցուցանիշներ, բացառությամբ էուզինոֆիլների, որտեղ որոնք բարձր են, մնացած ցուցանիշները նորմայի սահմաններում են։ Ինչի հետ են տարբերակում, ինչ կարող է լինել սա։ Տենդ, կոնյուկտիվիտ, հազ, հաղորդահոսություն, կատարալ երևույթներ, մաշկի էտապային ցանավորում։ Դասական առաջին բանը, որը միտքը գալիս է սիմպտոմների հիման վրա, դա կարմրուկն է։ Անցանք հետ, էպիդանամնես։ Երեխան վերջի 2 ամսվա մեջ որևէ ցանային հիվանդի հետ շփում չի նշում որը որ շատ մեծ մտահոգում է, որ երեխան չի շփվել, մեկուսացել է եւ երկրում այդ պահին բռնկման դեպքեր չկան, կարմրուկի դեպքեր գրանցված չկան, ճամփորդություններ չի եղել, բայց շատ նման է կարմրուկ։ Հաջորդը ուրիշ ինչ կարող ենք մտածել։ Ինչը մեզ այստեղ մի փոքրիկ հուշում է, էոզինոֆիլների թիվը 18% Եթե դուք հիշում եք, կարմուկի ժամանակ մենք ունենում ենք էոզինոպենիա, ոչ թե էոզինոֆիլիա։ Մնացած ամեն ինչը շատ նման է կարմուկին։ Էպիդանամնեզը մեզ շեղեց ճանապարհից, հիմա 18% էոզինոֆիլը։ Ինչ կարող է լինել, ուրիշ ինչ մտածենք ալերգիա բայց մի քիչ ավելի սպეციფიկ երանգով, հա, ալերգիա մի քիչ ավելի ծանր կլինիկական արտահայտությունով ուշադրություն դարձրեք երեխայի էպիլեպսիայի փաստին։ Լիկարստվինը, դա նա վերնաշտոր։ Հիշում ենք, որ հակաէպիլեպտիկ պրեպարատները, հատկապես կարբամազեպինը, ունեին հատկություն առաջացնելու դրես համախտանիշ կամ հիբեր զգայունություն կարբամազեպինի նկատմամբ։ Եվ ինչն էր այստեղ ուշագրավ, որ երեխան ցանը ունեցել էր կարբամազեպին ստանալու երրորդ շաբաթում, որը ել ավելի է ամրապնդում են կարծիքը, որտեղ իսկապես ունենք կարբամազեպինային գերզգայունություն։ Ուրեմն դե, այստեղ ինչն է շատ կարևոր, որ իմանանք, առաջինը կլինիկորեն շատ նման է, բայց մենք կլինիկորեն կարմրուկ չենք ախտորոշում, եթե լաբորատոր ցուցանիշ չունենք եւ էպիդ սիտուացիա չի մեկ։ Երկրորդը, ինչը նման չէր կարմրուկին, դա էոզինոֆիլիան, Ինչը տիպիկ է Կարմրուկին, ամբողջ կլինիկական պատկերը բացարձակ տարբերություն չկար, ոչ մի ձևով տարբերակել կլինիկորեն հնարավոր չէր, որովհետև բոլոր ախտանիշները առկա էին կլինիկական պատկերի մեջ եւ ինչ է վտանգը այս խնդրի, որ ախտահարվում է լյարդի եւ երիկամները, այս երեխան գնաց հեմոդիալիզի։ Զարգացավ, քանի որ իրենք թաքցրել էին փաստը, որ երեխան կարբամազեպին է խմում, որովհետև վախեցել էին, որ հանին նորից ցնցումը կկրկնվի եւ թաքցրել էին այս փաստը։ Երեխան շարունակում էր ստանալ իրեն կարբամազեպինը, իսկ հայլը պետք է լիներ արագ հանել եւ սկսել ստերոիդ թերապիա։ Ինքը այս ֆոնի վրա զղմում էր նորից իրեն պրեպարատը եւ իրեն մոտ զարգացրեց երիկամային անբավարարություն, լյարդային անբավարարություն, Եվ արդեն պշռիով կարմրուկը հերքելուց հետո երեխան տեղափոխվեց բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, ստացավ հեմոդիալիզ։ Ուրեմն պետք է մենք ձեզ այդ ցանային հիվանդությունները ոչ ցանային հիվանդություններից տարբերակման մասին էլ մտածենք։ Ես ձեր հետ խոսել եմ, պատմել եմ ձեզ ցաների տարբերակումը ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում, բայց տեսեք, այստեղ պատկերը ինչքան նման է ինֆեկցիոն process-ին, բայց ինքը ինֆեկցիոն հիվանդություն չի։ Ուրեմն կարմրուկի դեպքում մենք հաճախ կարիք ենք ունենում տարբերակել դրես համախտանիշից, կարբամազեպինային հիպերսենսիտիվիտիից եւ իհարկե նորից եմ կրկնում, այստեղ բուժումը առաջին քայլը պատճառ հանդիսացող դեղորայքը հանելն է Դրեսը կարող է լինել ցանկացած դեղերից, այդ թվում բիսեպտոլից։ Մենք բազմիցս ունեցել ենք դեպքեր բիսեպտոլի ֆոնի վրա դրես սինդրոմի զարգացում։ Այսինքն, եթե ձեր պացիենտը այսպիսի պատկեր ունի եւ անամնեզում էլ ունի որևէ դեղորայք նշանակում ստացում, ուշադրություն դարձրեք ու ձեզ իհարկե շատ է օգնելու է էոզինոֆիլների թիվը։ Հարկ է նշել, որ հայօգնության ֆոնդը 2018 թվականից մեկնարկեց Արցախում աշխատող համայնքային բուժքույրերի ծրագիրը, կարևորելով նրանց դերը առողջության պահպանման առաջնային օղակում, մասնավորապես այն վայրերում, որտեղ համայնքային բուժքույրերը հասանելի միակ առողջապահական մասնագետներն են։ Այդ երամյա ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվեցին Արցախի Հանրապետության շուրջ 450 համայնքային բուժքույրեր։ 2021-2022 թվականներին ծրագրի թիրախը տեղափոխվեց դեպի հիվանդանոցներ եւ շուրջ 100 բուժքույր Ստեփանակերտից, Մարտակերտից եւ Մարտունուց հերավար դասընթացների միջոցով ստացան արդի գիտելիքներ բուժքույրական գործի կազմակերպման վերաբերյալ։ Ինչպես արդեն նշեցինք, ծրագիրը շարունակական է, իսկ մենք մեր առաջիկա հաղորդումների ընթացքում հերթականությամբ անդրադառնալու ենք այն կարևոր հարցերի շրջանակներին, որոնք քննարկվել են հերավար դասընթացների ընթացքում։ Կարծում ենք, մեր հաղորդաշարը կօգնի այն բուժքույրերին, ովքեր շրջափակման հետևանքով չեն կարողացել մասնակցել հանրապետական բժշկական կենտրոնում կազմակերպված դասընթացներին։ ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։